Iperretagatz! Sarnegu eguna aipatu behar dugu lori eta ainarekin egunon? Egunon! Ordean, ez dakit zenbaki ona izaiten aldenez edo sineskeria batzu badituzia amairu garen edizioa? Marka da edo... Bai Sinesmen txar bat baduzie amairu zenbakiarekin? Ez bate... Ah, sos... <laughs> Kontrario. Bai. <laughs> Hama irugarren aldikotz, antolatzen dela, astapen batean etzen eh, orai duen formatuan egiten, eh? Ez, astapen astapenean, eh, sarnego uh, eguna sortu delarik, bera izenak erraiten du, egun bat zen bakarrik, eta guk poliki poliki... Uh, eh, egunak ezar ditugu, erriak ere gehitu ditugu, eta egiteko sarnegu egunak, bederatzi egunen gain. Bai, bi haste buru izan dira orten, eta elkarte uh, ere parte uh, hartzen dute, uh, eh, horren dela orte batzuk, beste, beste errialdeko uh, elkarteak parte hartzen dute, eta ekitaldi desberdin anitz proposatzen dituzte ere. Bardo zen asisten, baina baina ida edatzen. Bai, gero eta Horrean, programa zabala duzie, ez da gelditzen makarrik kontzertu batekin, zentalean hori zen, eh, bazen bakre bai. konzertu hori. Horai, hasiko da beraz aurten apilaren ogoita zorzian, zer izanen da hor? Uh, beraz, <laughs> festivala irekitzeko, antolatzen dugu uh, ikus garri berezi bat, beraz, hiru izkuntzetan izanen da uh, ikuskizu euh, eta beraz, bi gondalari uh, etorriko dira, bon, ba, koldo amestoi uh, euskarazko partearen zat, eta Jean-François Tisne uh, gaskoinezko euh, partearen zat. Eta beraz, bai parte batzuk batzuk ere izanen dira Frantsesez, beraz ikuskarri uh, berezi balda eta eta biziki interesgarria kulturak uh, nahasteko eta be uh, ipuin euh, batzuk ere ezagutzeko. Hau, lehen aldia emana izanen dena? Uh, ez jadanik angelun emana izan, izan zen uh, orain dela euh, hilabete batzu. Ados. Jala ikaz da. Felix Arnaudenen eh, obra batetik abiatua. Bai. Hala, hori beraz ikusgarria, gaueko behatziontan, nun izanen da? Bidasunen, eta gainerat bon, urririk amala urtez petikako entzat. Bai, bestenaz sortzi eurotan izan da sartzea. Per denboran ere irekiko da eh, erakusketa bat? Bai, eh, Bidas Kultur Elkarteak eh, antolatzen du urtero erakusketa, erakusketa bat Bidasunen eta beraz tokiko artistek aurkezten e, dituzte haien obrak eta salduko dituzte ere aurten igandean beraz apilaren ongoita amajean. Eta mintzaldi batzuk ere izan dira arte, e, arte mundu edu munduan edo gai horietan, bai. Mm, justuki hori, eh, mintzaldia ipatzen duzuna, larun batez izanen da bat bai. iruetan. Hori da. bidasunen ere. Bai. Jean-Philippe, merzerekin. Gero, uh, izen ezagun bat, ez duguna berdin parada hainbat ikusteko, eskoalerikoa duan jatorriz, tenor bat dinazten baituzue igandez. Hori da, bai, erangon izanen da, erangoko elizana, eh, beraz erangoko erriko etxeak eh, antolatzen du, eta Charles Ferre izanen da, beraz Turuseko operatik eh, etortzen da, fin, lan egiten du uh, operan orte, orte ainizetik, eta beraz hor izanen da erangon, beraz eliza bizikitipia da, beraz uh, guzik etorri bat da. Atxaldeko bostetan da, baina bai, ubeda ditea biskila intzin. Mm. Hor, mm. behar atxiki, holako kantalientzat? Ez goi Ez goi ziketu egin. Beti aizan endelarik ezin dena den. Hala. <laughs> e, gero, asteren ez ere segituko da, hor maiatzaren lehena izan ki? auto, lehenko autok eta ikustenko dira bidasunen urte guziz bezala maiatzaren lehenean. Eta rakusketa beti hori izanen da bidasunen, eh, hori guzia bidasunen. Beraz, pasatzen pasatzenanko duzu eguna, bidasunena. Piknika ekarri bai. Hala. eta leko poditoriak bisitatu. Hala, hori bera. <laughs> Aztezkenez, uh, eh, hirua izanen da, hor ere, aurren eguna izanki, atxaldez, behituzi animazio bereziak. Bai, entzatzen dugu, sarren egunarekin, eh, egun guziak eh, gehituz, um, publiko guzia onkitzea eta egia gazten eh, publikoa garantzitsua dela ere. Beraz, ikusgarri bat egiten dugu, deitzen dena un eh, urs da mon frigo, bai, eh, originala da. <laughs> Atxaldean, iruak eta erdietan uh, bardo zen. Zineman. Zinema gelan. Sartzea boste horro da aur, aurrentzat eta sortze horro uh, helduentzat. Ah, ez da aur tipi-tipien dako egina, baita espada? Boste urtetik... Goiti, bai. ulertzeko gizan. Ados. Gero, uh, ah, hostilalez hor maiat martzaren uh, eh, bostean, ere, badituzie uh, eh, itzordu desberdinak? bai, hor beti antolatzen dugu uh, be, sarnegu gauldi bat uh, eh, akamaren, uh, eh, beraz, uh, mintzaldi bat izan da gilaport, uh, portekin uh, eta berak idatzi du liburu bat, Le Pei Sarnegu hier e aujourd'hui, eta beraz, aipatuko du bere, bere liburua uh, mintzaldi hontan, sortiak terditan izan da akamaren, eta gero, be, apailua, seiak, bai, seiak, seiak, eta eta seiak, seiak, eta eta uh, be, uh, dantza gaualdi bat, baltrad xarnegu, beraz. Eh. Patxita kompainiarekin, zautzen duguna. Untxa ezaguna. Eta trenkadit, eh? biernesain. Bai, gaskoina. Gaskoina hori nesko aletik, hola, ikastan dira besten dantzak ere. Seorniz badirela berdintasun batzu, urratxetan. Ainitza, ainitza, ainitza. Izenak dira aldatzen urratxetan, beraz, batzuan nahasten gira, Eta hori frogatzen alko da hor, hostiral eh, atxez, behatzietarik goiti. E, larun batez ere, hor, eh, zer da, egunaldi potoloena, handiena? Bai, izan da, ekitaldi da guxiena gauez, konzertua, baina ala ere goizez ere, bada zerbait. Egunean, gixunen, izan dira, ibilaldi bat izan da gizun inguruak eta deskubritzeko. Ba, ibilaldia eta bisita gidatua ere pixkat uh, eh, obeki ezagutzeko uh, eh, historioa eta paisaiak eta eh, hori dena. Bai. batekin. Hori da, bai. Mm. Eta goi, gero behmementuan uh, izanen da publiko guztiaren zat, deitzen duguna planxe musikal, gizuneko gelan, behatzek terdita amekonak arte, Le zerdan C'est planche plancher Bai, zer ote da? Paueko elkarte bat etortzen da, hor gam deitzen eta bai, badira, be, lauki eta... c'est ibiliz, eta musika... Musika egiten C'est egiten Eta biziki da, haien artean ongi C'est eta zerbait komposatu haien artean. Sortzeko piano erraldoi bat lauki ez egina, eta gainen korritzen nota bat edo heldu da. Bai. Iduriz. Gero hau jentzat, beba, eh, helduak ere interesatu izanen dira horrekin. <laughs> eta tailer desberdinak ere izanen dira, eh? Egun hortan, maiatzaren bai. seian. Bai. Eta gero, kontzertuak hor uh, gauean? Eta bai, hori da gure eh, programazioko uh, gau aldin uh, guztiena. Beraz, uh, iru kontzertu amare eurotan uh, atxeko, edo amare euskotan <laughs> atxeko uh, goiti, beraz TNT ACDC tribut band. <laughs> Talko eta eskabidean, beraz hiru talde eta giro biziki honean eh, izan da uh, eh, gaualdi hori, beraz TNT, bon, be, ACDC uh, taldearen kantu ezagunenak berri zartzen dituzte. Mm. Autatua izan dira, ACDC-ek autatu ditu horien errepresentzatzeko hemen frantzian eta horiek uh, autatua, beraz, lere talde. Beraz, Eta Charne eh, eguna baino bi haste berantago izan dira Pariseko pale d'espoir gelan. Beraz horre aussi Charne eguna dite. <laughs> Gero uh, talko taldea, behaz aski ezaguna eh, eskualde horretan, it italianoak, behaz ikusi ditugu hemen eta egia gaztek maite dutela, behaz entzatzen dugu publiko desberdinak ekarraztea, denentzat denen idikia izaiteko. Eta azkenik eskabidean taldea, eh, horik eh, iruñatik heldu dira, gazte batzuk. Guk egin ginuen, eh, sernegun egua, konzertu tipi batzuk egin genituen joan den abenduan, eta torri ziren, eta zinez biziki talde, talde on bat da, ezagut behar dena, eta gainera disko bat atera dute. Bai. Eta gure jatiko lehiaketan ere parte hartu zuten. Bai, hala, bai. beraz, torri behar da ikusten. Ebiztan da, ebiztan <laughs> da. Maila hondikoa ere, Nafarrotik bai. gara eh? piskat uh, eh, induzie programazio aski zabala, eh? Bai. Hor zer dira, gazteak dira gehienik urbitzen hor konzertu orta daratez? Bo, bada denetarik, bada eh? bai, denetarik, bai. bai, bai, bai. Eta CDC nostalgiarekin <laughs> ere izetortzen aldira beste adineko diandea. Guk zaharrek ez dugu uh, lotxatu behar, behar dugu, eh? <laughs> Denerideki da, denerideki da, ez dugu diferentzialik egiten. Ez dugu presioik, senior edo la? ez, ez, ez, ez. Bortako da, hori da, biskat legalite, ez dugu... Eh, <laughs> Dener berdin. Dener berdin. <laughs> Eta ez da fini programazioa igandearekin, ono, maiatzen zazpian baituzie itzordu bat? Bai, arretzaldeko iruetan, ah, izan da antzerkia bardotzen ah, bardotzeko eh, talde batek proposatuko du eh, semanu manu antzerki, antzerki, antzerki lana, eta beraz, bardotzeko sinema geran izan da. Hala, aurtengo sarnego eguna festivala, erramear dugu, eguna, Eh, gunak, ez dakit, soberan hori <laughs> jamerditaiken. dena dena hor hainiz gauza aipatu ditugu, baina informazioa eskuratzeko ere bada mandera interneten. Bai, beraz, serne gu eguna .fr webgunean, Uh, baita Facebooken ere atxemaiten aldu zuen. Eta larun bateko kontzertuaren eh, zat sartzeak eh, erosteko edo barduzeko egiko etxean edo bidesuneko turismo buleguan edo interneten bidez ere eh, erosten aldira. Oda, sarnegu aipatzeko bihitzez, hor leku aski strategikoa da erranen dugu, zenta Gaskoniatik, Oksitaniatik, uh, eskualeritik erdibidetan, uh, nuntzal emaiten duzien burua lorri, ukanuzo uh, eh, ainaren kaska bat ezuk erantzuteko. <laughs> ba, nik ez dakit bate, xarnegoa uh, boinez, uh, ez, dakit bate, bai. Biak, biak noan eta orain bardotzen, eta betidanik izan ditut kultura horiek, eh, eh, euskal erriko kultura eta hizkuntza eta biak ere... Uh. Zut bai, kipitatik emaiten duzu eskuara? Ez, ez, ez, ez, biarnesa bai. <laughs> Biarnesa bai. <laughs> bai, eta geroago uh, ikasi dut edo ikasten ari naiz uh, euskara. Zuma demora bada egiten duzula? Ikasten dut? Esk... Ba. <laughs> Amar urte edo. Ah, ba, ba, mutxa emaiten duzu. Bai. eta Occitanera ere zure ama izkuntza da ordean? Ez, ez, ez, me bon, anglertzen dut eta bon, hitz batzuk... Uh, eh, Gazten artean mintzatzen da? Biarnesa? Bai. Fa, gutxi, gutxi. Gutxi? Gutxi. Bai, uh -huh. biziki gutxi. Eskualde honetan hor, uh, eh, bidaxunen, fean gazteak ere uh, ikasten dute pixkat bidaxuneko kolegioan eta bada opzione bat uh, kolegioan, uh, baina gero haien artean uh, biziki gutxi. Bo, zu haina pixkat eksportatia zidea hor, eh? <laughs> Indar batzu egiten dituzu? Uh, eh, Oksitan nahez arzeko edo gazkoinaga? Hanek indarrak egiten ditut, eh, bardoztarrak eskora erakusteko. <laughs> Deia hori, eta gero behar ginen da egun batez, mez, eh, ez dut oinoen ideietan. Deia eskora erakustea eta ikusiko. <laughs> Bo, ados. Ale, lurri di, azken hitza utziko dako gu oksitan gomita egiteko, edo gazkoinez, edo? Ba, tuk zau, ez den hau, sarnegu eguna. Mil esker <laughs> Mil esker zuri. zuri.